بسم الله الرحمن الرحيم كشف الشبهات shubhalarni kashf qilishlik shubhalarni yo'qotishlik matn فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا siz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bilan jang qilgan bu mushriklarning Allohni yagona xoliq yagona rob yagona roziq ekanligiga guvohlik berganliklarini dalilini xohlasangiz ya'ni yuqoridagi gaplardan avom va bularni eshitmagan gap insonlar hayron qoladi makka mushriklari agar alloh taoloni yakkayu yagona xoliq degan bo'lsa yolg'iz roziq degan bo'lsa butun mulk uniki desa butun koinot uniki desa hamma narsani o'zi yaratgan desa ular musulmonga o'xshayaptiku nimaga payg'ambarimiz alayhissalom ulardan jang qildiki deb hayron bo'ladi shuning uchun shayx aytyaptiki payg'ambarimiz alayhissalom jang qilgan va payg'ambarimizni qilichini ostida o'lgan abu jahl va uning askarlari ularni aqidasini bilmoqchi bo'lsang bizni bu aytgan gapimizga dalil so'rasang faqro qavlahu taala yunus surasi o'ttiz birinchi o'ttiz birinchi oyatdagi mana bu so'zni o'qigin qul ayt ey muhammad alayhissalom ayt butun mushriklarga ayting butun kofirlardan so'rang dunyodagi hamma mushrikdan so'rang ya'ni ollohni inkor qilmaydigan ollohni borligini inkor qilmaydigan butun mushriklardan shuni so'rangda man yarzuqukum minas samai val ardi osmonlar va yerdan sizlarga rizqni berib turgan kim osmonlardan kelib turgan rizqlaringizni sizlarga kim beryapti deb so'rang mushriklardan yahudiylardan so'rang nasroniylardan majusiylardan butparastlardan xohlagan mushriklaringizdan so'rang hindistonga borib so'rang yevropaga borib so'rang amerikaga yaponiyaga borib koreyaga borib so'rang janubiysiga shimoliysiga so'ringchi hammasi Alloh deydi val ardi yer yuzidan rizqlaringizni berib turgan zot kim deb so'rang Alloh deyishadi amman yamliku sam'a val absor quloq va ko'zlarga ega bo'lib turgan zot kim senga ko'z quloqlarni bergan zot kim kim beryapti bularni deb so'rang Allah Ve men يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Tirikni ölükten çıkarıp turgan kim? Qarang, ölükten tirikni chiqaryapti Alloh taolo. Ma'ni o'lik edi, şundan tirik bir insonni chiqaryapti. Tuxum o'lik edi. Undan tirik jo'jani chiqaryapti Alloh taolo. Va yukhrijul mayyita minal hayy. va tirikdan o'likni chiqaryapti turgan kim deb so'rang olloh deyishadi tirikdan o'likning chiqishligi masalan tovuqdan tuxumning chiqishligi insondan manini chiqishligi yoki kofirdan mo'min farzandning chiqishligi mo'mindan kofir farzandning chiqishligi alloh saqlasin vaman yudabbirul amro butun ishlarni tadbir qilyapti turgan boshqaryapti turgan kim Bütün kainatı kim şu boshqaryapti desiz, shu savollaringizni hammasiga bitta javob berishadi. Fasayaquluna. Qarang, sin deyapti, sinni keltiryapti Alloh taolo. Tezda aytadilarki, hech o'ylanib o'tirmasdan. Hech o'ylanmasdan aytadilarki, Allohu, Alloh deyshadi. Shularni hammasini Alloh qilyapti deydi. Qarang, oyatni mukammalligini, Qur'onni mukammalligini qarang, hemen narsani eng barkamol holatda bayon qilyapti faqul shunday ekan aytgin yana takror ularga aytginki afala tattaqun bo'lmasam taqvo qilmaysizlarmi ollohdan qo'rqmaysizlarmi shularni hammasini olloh qilyapti turgan bo'lsa nimaga ollohga isyon qilyapsizlar nimaga ollohga tug'yon qilyapsizlar nimaga ollohga shirk keltiryapsizlar nimaga ollohga ibodat qilmayapsizlar nimaga itoat qilmayapsizlar taqvo qilmaysizlarmi qo'rqmaysizlarmi siz mana shu oyatni dunyoni qayeriga borib aytsangiz hammaga g'olib bo'laverasiz hech qaysinisi sizga hech qanday javob berolmaydi qo'limizda shunday mukammal bir dalil bor ekan mukammal kitob bor ekan qachongacha buni o'qimasdan bundan g'ofil bo'lib johil bo'lib yashaymiz qachongacha kofirlarga bo'ynimizni qisib ularni oldida o'zimizni johil bilib g'ofil bo'lib bo'lib yashaymiz eng mukammal ilmlar qo'limizdaku bularni o'rganib butun dunyoga da'vat qiladigan vaqt kelmadimi sharhi ذكر المؤلف رحمه الله هنا دليل ما قرر muallif bu yerda taqrir qilgan narsasining dalilini zikr qildi yuqorida aytdi mushriklarni holatini endi shuni dalilini keltirdi ya'ni bu mushriklar rububiyat tavhidini iqror qilishliklarini dalilini keltirdi lekin shayx bu dalilni savol va javob yo'liga ko'ra keltirdi savol javob shaklida keltirdi nima uchun siz dalil keltirishlikda yana ham tamomiy yana ham sobit yana ham imkoniyatli bo'lishligi uchun nihoyatda tushunarli bo'lsin insonlarni fikrini to'plagan holatda bo'lsin nihoyatda oson bo'lsin deb va aytdiki agar sen dalil xohlasang faqro qavlahu taala alloh taoloning mana bu so'zini o'qigin dedi qul man yarzuqukum minas samai val ardi osmonlar va yerlardan sizlarga rizq beryapti turgan kim deb aytgin ey muhammad alayhissalom degan oyatni keltirdilar ya'ni bu bahslar nima uchun qilinyapti birinchidan o'sha zamondagi kofirlarni tanib olishlik va bizni zamonimizdagi kofirlarni tanib olishlik uchun bizni avomlarni ko'pchiligi kofirlarni tanimaydi yahudiylar kim desangiz aytishadiki yahudiylar ollohni inkor qiladiganlar deydi ollohni inkor qilmaydi ular nasroniylar kim desangiz ular Allohni inkor qilishadi deydi inkor qilmaydi mushriklar kim desangiz Allohni inkor qiladigan yo'q inkor qilmaydi hech qaysini hammasi Allohni iqror qiladi Alloh bor deydi hammasi desangiz keyin musulmonlarni avomlari hayron qoladi yo'q ular ham Alloh bor deydi ha ular ham Allohni yaxshi ko'radi ular ham Alloh uchun amal qiladi ular ham namoz o'qiydi ular ham ro'za tutadi ular ham haj qiladi ular ham jihod qiladi siz hayron qolasiz bizni nima farqimiz bor bo'lmasa ulardan gap shu yerdada asl masala shu nuqtada ulardan bizni farqimiz bo'lishligi kerak biz ham namoz o'qiyapmiz ro'za tutyapmiz jihod qilyapmiz hijrat qilyapmiz ilm o'qiyapmiz qur'on o'qiyapmiz da'vat qilyapmiz agar qilyap turgan bo'lsak ulardan farqimiz nima tavhidda shularni hammasini faqatgina alloh uchun qilishligimiz kerak shunda ulardan farqimiz bo'ladi lekin biz ham ruhlarga qabrlarga payg'ambarlarga farishtalarga avliyolarga sig'inaversak yo pirim deb yuraversak unda ulardan hech qanday farqimiz qolmaydi shuning uchun ularni holatini bayon qilyapti Faqul أفلا تتقون ayt ey muhammad alayhissalom qo'rqmaysizlarmi sizlar taqvo qilmaysizlarmi ya'ni iza kuntum tuqirruna bihaza afala tattaqunalloh ya'ni ey mushriklar ey kofirlar sizlar modomiki shuni iqror qiladigan bo'lsalaringiz ollohdan qo'rqmaysizlarmi allazi aqrartum lahu bitamamil mulki va tamami tadbiri olloh shunday zotki mulkining mukammal ekanligini iqror qildilaringizku alloh shunday zotki tadbirining mukammalligini iqror qildilaringizku وأنه وحده الخالق الرازق المالك للسمع والأبصار va yolg'iz o'zi yaratuvchi yolg'iz o'zi rizq beruvchi quloq va ko'zlarning egasi ekanligini iqror qildilarizku al muhriju lil hayyi minal mayyit tirikni o'likdan yolg'iz o'zi chiqaruvchi ekanligini iqror qildilarizku valil mayyiti minal hayy va tirikdan o'likni yolg'iz o'zi chiqaruvchi ekanligini iqror qildilarizku al mudabbiru li umur butun ishlarni taqdir qiluvchi yolg'iz o'zi ekanligini iqror qildilaringizku nima uchun endi sizlar mana shu Allohdan qo'rqmaysizlar bu savol taqvo qilmaysizlarmi sizlar degani ulardan ya'ni qilasizlarmi qilmaysizlarmi aytinglarchi degan maqsadda emas ular qilamiz desa yaxshi qilmaymiz desa unday qilmanglarda deyish maqsadda emas bu tavbeh ularni malomat qilishlik uchun taqvo qilmaysizlarmi qilmayapsizlarku sizlar degan va ilzom uchun isbot qilib sizlar taqvo qilmayapsizlar shuni yaxshilab bilib olinglar deyishlik uchun bo'lyapti ay annakum bi zalika lazimakum an tattaqulloha va ta'buduhu wahdahu la sharika ya'ni modomiki sizlar shu narsalarni iqror qilsalaringiz Allohdan qo'rqishlaringiz sizlarga lozim bo'ladi va hech qanday shariga tengi bo'lmagan yolg'iz Allohga ibodat qilishlari sizlarga lozim bo'ladi matn va qavluhu qul limanil ardu va man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun qul man robbus samawati sab'i va robbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات mana yangi dalil keltiryaptilar alloh taoloning mo'minun surasi sakson to'rtinchi sakson to'qqizinchi oyatlarda kelgan so'zi mana yana dalil mushriklarni holatini tanib oling ayt muhammad alayhissalom yer kimiki limanil ardu yer kimiki yer yuzi butun yer yuzi kimiki yer kurrasi kimiki vaman fiha va yer yuzida ichidagi butun yer yuzidagi butun narsalar kimiki butun insonlar va hayvonlar qushlar hammasi kimiki deb so'rangin in kuntum ta'lamun agar biladigan bo'lsalaringiz deginda sayaquluna tezda sizga javob berishadi hech o'ylanmasdan aytishadiki lillahi ollohniki deyishadi butun yer kurrasi ollohniki deydi va yer kurrasidagi butun narsalar ollohniki deyishadi va mana shu mushriklar payg'ambarimizdan jang qilgan mushriklar payg'ambarimiz alayhissalom umra qilmoqchi bo'lib kelganlarida nima deyishdi ollohga qasam ichamizki muhammadni baytullohga kirgizmaymiz deyishdi allohga qasam ichib ollohni payg'ambarini baytullohdan man qilishyapti chunki u payg'ambarlarga beadablik qildi vahobiy bo'lgan deyishdi ollohni bilishar edi ular tanishar edi payg'ambarimizni ham tanishar edi lekin shirk keltirishar edi allohdan boshqasiga ham ibodat qilar edi shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom ular bilan jang qildi ayting muhammad alayhissalom afala tazakkarun eslatmoqmisizlarmi bu haqiqatni eslamaysizlarmi qachongacha g'ofil bo'lib johil bo'lib yuraverasizlar ayt yetti qavat osmonlarning robbi kim kim tarbiya qilyapti yetti qavat osmonlarni ulug' arshning robbi kim deb so'ragin yaqinda tezda sizga javob berishadiki lillahi ollohniki deyishadi butun osmonlar va arsh ollohniki deydi ayt ularga taqvo qilmaysizlarmi qo'rqmaysizlarmi sizlar shularni bilib turib nimaga yana allohga isyon qilasizlar nimaga payg'ambarga qarshi chiqasizlar allohni qonunlarini tark qilasizlar allohni shariatini tark qilasizlar qo'rqmaysizlarmi sizlar ayt ularga butun har bir narsaning mulklari mamlakatlari kimni qo'lida va u saqlaydi u saqlanmaydi e, o'zi saqlaydiyu saqlashlikka muhtoj bo'lmaydigan kim butun mulklar kimni qo'lida va butun mulklarni o'zi saqlaydigan zot va soqchilarga muhtoj bo'lmaydigan zot kim agar biladigan bo'lsalaringiz aytinglarchi deb so'raginda sayaquluna lillahi ular yana tezda sizga javob beradiki ollohniki deydi olloh qilyapti shu ishlarni hammasini butun mulki ollohniki deydi qul faanna tusharun ayting muhammad alayhissalom shunday bo'lsa sizlar qanday qilib sehrlanib qolyapsizlar fa faanna tusharun qarang sehr kalimasidan qanday qilib sizlar sehrlanib qolyapsizlar shaytonga aldanib qolyapsizlar shuncha narsani bilib qarang jodu qilinganga o'xshab qolyapsizlar jinniga o'xshab qolyapsizlar jin urganga o'xshab qolyapsizlar sizlar sehrlanib qaysi tarafga qarab ketyapsizlar sizlar va bundan boshqa oyatlar ko'p فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه rasulullohi sollallohu alayhi vasallam siz bu mushriklar rububiyat tavhidini ya'ni allohning yagona xoliqligi malikligi roziqligini iqror qilgan ekanliklarini haqiqatini bilgan bo'lsangiz shuni haq ekanligini bilgan bo'lsangiz va ularning bu aqidasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni da'vat qilgan tavhidga kirgizmaganligini bilgan bo'lsangiz yani rububiyat tavhidi yetmaganligini bilgan bo'lsangiz mana shuni bildingiz demak boshqalarga ham yetmas ekanda bizni zamondagi insonlarga ham rububiyat tavhidi yetmaydi biz zamondagi musulmonman deganlar biz musulmonmizku ollohga ishonamizku ollohni bor deymizku hamma narsani olloh yaratgan deymiz rizqni olloh bergan beryapti, butun mulk Allohniki deymiz-ku, qanday qilib biz mushrik bo'lib qolishimiz mumkin? Demasin ular. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة va ularning inkor qilgan tavhidlari ibodat tavhidi ekanligini tanigan bo'lsangiz ya'ni makka mushriklari ibodat tavhidini ulug'iyat tavhidini inkor qilishgan edi nima uchun biz faqatgina allohga ibodat qilishimiz kerak deb inkor qilishadi ya'ni bu shunday aqidaki bu ibodat tavhidi bizni zamonimizdagi mushriklar uni e'tiqod deyishadi e'tiqod bizni zamonimizdagi mushriklar uni aqida deyishadi shirkka da'vat qilyapti turgan mullalarga borib so'rangda e'tiqod aqida nima degani desangiz bilib so'rayapsanmi bilmay so'rayapsanmi deydi agar bilmay so'rayap turgan bo'lsang qaytib bu kalimalarni og'zingga olma bular eng tahlikali eng xatarli kalimalar qanchadan qancha insonlar buzilib ketyapti deydi bu kalimalarni kimiki gapirsa u vahobiy bo'ladi agar bilib turib gapirib turgan bo'lsang aqidani e'tiqodni bilib turib so'rayapti turgan bo'lsang sen bilan gaplashmayman chunki vahobiylar ishi bitgan ularga gapirishni foydasi yo'q deydi faqatgina ularni shikoyat qilib qamatish kerak deydi boshqa yo'li yo'q deydi qarang o'zlarini botiliga qanchalik mahkam ular musulmonlarni ko'pchiligini zaharlab qo'yishgan o'qimaydi e'tiqod kitoblari aqida kitoblari tavhid kitobini o'qishni xohlashmaydi shunchalik zaharlab qo'yishgan yozda antakaga borgan edim safar qiluvdik keyin aytdi muhojirlar bor antakaga muhojirlar kelgan suriyadan va yaralangan mujohidlar bor shu yerda dam olayotgan oilasini ko'rgani kelgan mujohidlar bor suriyalik shularni ham bir ziyorat qilsangiz nasihat qilsangiz dedi o'sha yerdagi ahli ilm birodarlar keyin bordik ularni ziyorat qilgani nasihat qilgani ziyoratlar nihoyatda yaxshi o'tdi biz ularni hurmat qildik ular bizni hurmat qildi chiroyli ba'zi nasihatlar bo'ldi arabchalab o'sha yerdagi mas'ullariga ham aytdimki nimalardan dars qilyapsizlar masalan hozirdan qur'ondan dars qilyapmiz tahorat namoz men ularga aytdimki sizlar aqidaga e'tibor beringlar ahamiyat beringlar eng muhimi aqida do'stu dushmanni tanisin insonlar tam inshaalloh inshaalloh dedi aqidadan dars qilyapsizlarmi o'zi desam yo'q dedi dars qilinglar kitob bo'lmasa biz kitob jo'nataylik desam u yo'q uni keyin nimaga eng muhimi aqidaku desam yo'q biz aqidadan dars bermayapmiz o'qimayapmiz nimaga desam ixtilof chiqadi deydi kim sizlar yahidani o'xshash ixtilof chiqargan sizlarga qo'ying shayx dedi u ixtilof chiqib ketadi deydi aqida o'qisa ixtilof bo'ladi deydi qarang insonlarni fikrini odamlarni qanday zaharlab qo'yishgan u mullalar odamlar zaharlab uyda bemalol yotibdi qonini qashib odamlar endi aqida o'qigani qo'rqishadi o'qisak ixtilof qilamiz urushib ketamiz kimiki aqida o'qisa go'yoki u musulmonlarni kofir deyarkanmish musulmonlarni o'ldirar ekanmish yomon inson bo'lib qolar ekan shunday zaharlab tashlashgan insonlarni aqida o'qigisi kelmaydi insonlar xususan tavhid rangi oqarib ketadi كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا mana xuddi mana kechayu kunduz Allohga duo qilyapti turganlaridek bizni zamonimizdagi mushriklar ham kecha kunduz Allohga duo qilishyapti ibodat qilishyapti tarixdagi mushriklar ham shunday edi kecha kunduz allohga duo qilishar edi ammo e'tiqodlarda amallarda shirk bor edi sharh va qavlahu ya'ni vaqro qavlahu taala yuqoriga atf bo'lyapti va qavlahu mansub bo'lib ya'ni mana shu oyatni ham o'qiyin qul limanil ardu va man fiha yer va uning ichidagi narsalar uning ichidagi kishilar kimniki deb so'raginda Allohniki deyishadi ila oxiril ayati oyatlarning oxirigacha وهذه الآيات مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية mana shu oyatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ichlariga payg'ambar qilib jo'natilgan mushriklarning rububiyat tavhidini iqror qilishliklariga dalolat qiladigan dalillardandir shu oyatlar ko'rsatyaptiki payg'ambarimizga dushman bo'lgan ashaddiy kofir bo'lgan abu jahl abu lahab va boshqalar allohning rububiyat tavhidini iqror qilishar edi فإنهم يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك له albatta ular butun yer kurrasi va uning ichidagilarning hammasi sharigi bo'lmagan tengi bo'lmagan misli bo'lmagan faqatgina ollohniki ekanligini iqror qilishardi ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض butun osmonlar va yerni yaratgan zot faqatgina Alloh subhanahu va taolo ekanligini iqror qilishar edi. Va annahu robbul arshil azim va ulug' robb ulug' arshning egasi robbisi Alloh ekanligini iqror qilishar edi. Va yuqirruna bi anna bi yadihi malakuta kulli shay'in butun narsalarning mulki mamlakatlari Allohning qo'lida ekanligini iqror qilishar edi. وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه va butun narsalarni saqlaydigan panohiga oladigan yolg'iz o'zi ekanligini va hech qanday soqchilarga yordamchilarga qo'riqlaydigan qutqaruvchilarga ehtiyoji bo'lmaydigan zot o'zi ekanligini iqror qilishar edi endi mana shu aqidalarning hammasi ularga ilzom qiladi ularni majbur qiladiki aslida yolg'iz Allohga ibodat qilishliklarini majbur qiladi va alloh taoloni ibodatda yolg'iz qilishliklariga majbur qiladigan aqidadir modomiki alloh taolo yuqorida zikr qilingan sifatlarda yolg'izmi ibodat ham faqatgina uning uchun bo'lsin ولهذا جاء توبيخهم بصيغة الاستفهام في ختام كل آية من الآيات الثلاث shuning uchun ya'ni ular faqatgina allohga ibodat qilishlari farz ekanligini ifoda qilishlik uchun shu uchala oyatning har oyatlarini oxirida savol siyg'asi bilan ularni qoralab malomat qilib kelyapti boshidan boshlasak afala tazakkarun afala tattaqun anna tusharun mana uchta savol kelyapti o'shala oyatlarning oxirlarida والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ichlariga payg'ambar qilib jo'natilgan mushriklar rububiyat tavhidini iqror qilishliklariga dalolat qiladigan oyatlar nihoyatda ko'pdir juda ko'p biz ikkitasini keltirdik ikkita ekan xolos deb o'ylamang nihoyatda ko'p mushriklar allazina buisa fihim rasululloh sollallohu alayhi vasallam minal mushrikin ya'ni mushriklarni turi ko'p albatta lekin biz bu yerda hozir payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambar qilib jo'natilgan mushriklar to'g'risida ya'ni makka mushriklari payg'ambarimizni atrofidagi mushriklar to'g'risida gapiryapmiz ya'ni توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور ya'ni mushriklar iqror qilgan tavhid rububiyat tavhididir u esa alloh taoloni yolg'iz o'zi xoliqligi malikligi va butun ishlarni boshqaruvchi ekanligi to'g'risidagi e'tiqod bu kifoya qilmaydi bu mushriklarda ham bor yahudiylarda ham nasroniylarda ham bor bu endi ularning iymoni anna imanahum bi anna Alloha huval xoliqul malikul mudabbirul li jami'il umur lam yudkhilhum fi tawhidil ibada mushriklar alloh taolo yolg'iz yaratuvchidir yolg'iz malikdir har narsani egasidir va butun ishlarni boshqaruvchidir degan iymonlari ularni ibodat tavhidiga kirgizmadi allazi daahum ilayhi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ibodat tavhidi esa rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni chaqirgan tavhid edi payg'ambarimiz ularga shu tavhidni da'vat qildilar valam yasim dimahum va va ularning rububiyat tavhidi alloh taolo xoliqdir molikdir roziqdir degan iymonlari e'tiqodlari ularning qonini va molini saqlab qolmadi baribir ularning qoni va moli halol qilindi إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة endi bu mushriklarning inkor qilgan narsalari ibodat tavhidi ekanligini tanigan bo'lsang allazi qala shayx rahimahulloh mushriku zamanina al i'tiqod ya'ni bu ibodat tavhidini shayx rahimahulloh aytgandek bizni zamonimizdagi mushriklar e'tiqod deb ataydilar tabayyana laka anna haza aqarru bihi la yakfi fi tavhidi endi senga aniq bo'ldiki mushriklarning qaysi zamondagi mushrik bo'lsa bo'lsin iqror qilgan narsalari tavhidda kifoya qilmaydi bal vala yakfi fil islam faqatgina tavhid emas mukammal islom dinida kifoya qilmaydi bu fil islami kullihi فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلمين chunki kimiki ibodat tavhidini iqror qilmasa ibodatning hammasi faqatgina Alloh uchun bo'lishligi kerak demasa u muslim emas u kofirdir hatta vala vaqara bi tavhid rububiyya hattoki bu odam rububiyat tavhidini iqror qiladigan bo'lsa ham musulmonman desa butun ajdodlarim islomda o'tgan va rububiyat tavhidini iqror qilyapmanku desa ham baribir kofirdir bu ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom mushriklar bilan jang qildilar vaholanki bu mushriklar yuqorida o'tgandek rububiyat tavhidini iqror qilishar edi rububiyat tavhidini qabul qilar edi lekin baribir payg'ambarimiz alayhissalom ular bilan jang qildilar alloh subhanahu va taolo butun insoniyatni shirkning butun turlaridan turlaridan najot bersin